reka duhe ikaze mwebwe mwese meze mukurikirana radiyo sikwini ragakura amakuru twashyikiriza kuri wa gatandatu igerekezo ya mirongo na rimwe nzero umwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi akagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu deniza nkuru nziza yaragendeye kuri uyu wa kane ikigo cy'abagendana ubumuga cyitiriwe yohani bosco imuyinga yongera agendera n'ibitaro bikuru by'iyo ntara aho hose akaba yaratanze imfashanyo ku batishoboye akumba kamwe k'uburaro ku ishuri ryisumbuye rya kayanza mu ntara ya kayanza niko kahiye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishira wa gatanu sagwe gerard umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara akavuga ko uyu muriro waturutse ku muriro wa regidezo akaba ata bintu byinshi byahononekariye hari agakoko k'akanyugunyugu kateye mu mirima y'ibigori kagatuma ibigori bibungwa intimbatimba sakora Eliakim ajejwe gukingira ibiterwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi akavuga ko naho umuti wo kurwanya ako gakoko uzimbye ngo abarimyi bokorera hamwe kugira bawugure izaburize nyonkuru nkuru zigize amakuru yacu mu kanya nkuri mu buryo buramvuye turase kubaha ikaze nk'utwo doje kuyabwira umutandukanye w'umukuru w'igihugu Denise Nkuru nziza yaragendeye kuri wa kane ikigo c'abagendana ubumuga citiriwe mweranda Yohani Bosco imuyinga yongera agendera n'ibitaro bikuru by'iyo ntara aho akaba yari yitwaje imfashanyo ku batishoboye mu ntumbero yo kubipfuriza umwaka mushasha mwiza reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Nsengiyumva umutandukanye w'umukuru w'igihugu Denise Nkuru nziza yabanje kugendera ikigo c'ababikira bene mukama ikigo citiriwe umweranda Yohani Bosco kigo icyo kigo kikaba gisanzwe kivura kikongera kikagorora abafise ubumuga akaba yabakiriye imfashanyo igizwe n'imifuko y'imiceri imifuko y'ibiharage hamwe n'ibitenge nayo ku bana bafise ubumuga bari muri icyo kigo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yagiye abakiriye ibinyobwa bigizwe n'amafanta n'ibindi bifungurwa bijyanye n'ibyo binyobwa mu ntumbero yo kubifuriza umwaka mwiza mubikira mama habimana marigorete asanzwe akurikirana ibikorwa muri icyo kigo yashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ngo kubona yabagendeye akaza abagemuriye aca amusaba kubashyigikira mu kubaronsa udukinga two kunguruza abafise ubumuga bidakora bakunda ko bagenda ngonarijya icyo kigo gisanzwe gitunze abafite ubumuga mirongo itandatu kikaba gifasha abagendana ubumuga ijana na mirongo umunani n'indwi avuye ngaho denise nkuru nziza yaciye agendera ibitaro bikuru bya muyinga akaba yahaye imfashanyo bantaho nikora bene abakenyezi bibarukiye muri ibyo bitaro aho yabahaye umuceri ibiharage ibitenge ibikoresho by'isuku amasabuni yo koga no kumesa amata y'ifu ifu y'ubuyi n'ibindi yarahaye imfashanyo abahagana barwariye indwara ya kwasi akaba yabahaye umuceri biharage n'ibitenge eka mbere yaranabahaye n'ibindi bifungurwa by'abarwaye iyo ndwara urugendo rwiwe akaba yarurangirije mu gutanga imfashanyo yahaye umuryango wibarutse ubushyuri akaba yawuhaye nawe nyine imiceri ibiharage impuzu z'abana amata y'ifu amasabuni n'ibindi bikoresho by'isuku hamwe n'impuzu z'abo bana imoyinga jean claude senyumva ku bwa radiyo igitanda kimwe bene ibikoresho by'abanyeshure barara muri ako kumba uyu muyobozi agasaba abanyeshuri gusonera ibikoresho vya Regidezo mu kwirinda kuza barabikorako kuri Kayanza haradutse umuriro uwo muriro ukaba wadutse mu kumba gatonya mamwe abanyeshuri bane ukaba waturutse muri fizibure nta munyeshuri n'umwe yakomeretse hononekaye igitanda kimwe abanyeshuri bane baryamako kigerekeranye hamwe n'amamatera abiri hamwe n'ibikoresho byabo impuzu n'utundi nyene twabo tw'abanyeshuri ubu muri uwo mwanya abanyeshuri bari mu ishuri ariko bariga mugo hariho abandi bakenya bariko barategura ico cumba kugira bashobore gukuramo ibisigarira by’iminyota y'ivyahiriye maho kumba gatonya kugo ruhande rw'abanyeshuri ku vyononekaye bariko baragira urutonde wabyo ari nk'ibitabu by’ishuri tuzaba ukuntu twandikira ababijeje kugira bashobore kuturonsa ibindi icyo dusaba ni uko ari nk'amafizibe ari mu vyumba vy'abanyeshuri canke ama interrupteur canke ama prise tugasaba abanyeshuri yuko boreka kuza barayakorako rwose ibyo bikoresho bya regidezo bakabyubahiriza ku bajejwe regidezo naho ngira ngo baza barakontorora umuriro barungika ukungana bakama baraba yuko umuriro uduze bakawugabanya nibo mu buhinga bwabo ukundi bashobora kubigira abanyeshuri bavuye mu mwaka w'icumi baramenye cyane ugereranije n'abavuye mu mwaka w'icyenda mu myaka ya mbere nyuma ya shure shingiro byivugwa n'umuyobozi w'inyigisho muri komine mutambi intara ya bujumbura emmanuel bigira indavyi amenyesha ko abarezi bariko barahimiriza abanyeshuri bavuye mu mwaka w'icenda kugira bakorane umwete baje ku rugero rw'abandi dese siyantifike aho twasanze muri iyi shuri fondamentale idese scientifique nta yari iriyo bigatuma rero bagiye guhura n'abamaze kuyicako bica bigora bo bikabagora kuko bataba basanzwe bafise ubumenyi nshingiro abana bavuye mu w'icumi bobo baramenye cyane kubera ko basanga bafise abigisha benshi kandi bafise impamyabushobozi za kaminuza abandi nabo bavuye mu w'icenda muri fondamentale nka bari begamiye amashuri shingiro mato mato wasanga badafise abandi bantu ko ingene biga ubu rero rero icyo turakora turi turagerageza kubahimiriza nabo baba bavuye mu w'icyenda kugira ngo bashyiremo ingufu nyinshi ku buryo muri iki gice cya kabiri kumbure umwimbu uzoba uri ku rugero rungana igikorwa cyo kurenganura abigisha bari babisabye muri cya gikorwa cyo kukwiragiza abigisha abatari bari kiriko kiranangurwa n'umugwi washyizweho n'ubushikiranganji bw'indero ngo nticyamenyeshejwe ku rugero rushimishije ibyo bikaba bishikirizwa n'uburongoye sendika stebe remi sengiyumva aho amenyesha ko hari abigisha batabimenye kugira bashikirize ingorane zabo uwo mugwi mu ntara umaze gukoreramo remi sengiyumva akanasaba ko abigisha bashasha bagiye kuronswa akazi ko burungi hari abigisha byagaragaye ko bafise ingorane z’ingwara nabo bagasubira aho bahora bakorera zaheze kugira ababijejwe baratwemera yuko bazoyibandanya bashimye ko bashyizeho komisiyo kuri evaluwasi mugabo icyo tutakimenye n'ingene babimenyesheje abigisha abigisha babimenye batera twebwe twarashoboye kubaza hejuru muri minisiteri baratubwira tukamesa izoduga ukabaza deputeri akakubwira ngo sinamenya neza e h o izokorera n u m e r e hari harimo hagiragiritse ataronka akanya ko kwitura iyo komisiyo ugasanga b e r i mu maprogresi batarajyamo yuko babivuga kare abigisha bakitunganya bakarondera akanya ko gushikayo bishobotse bacishe amakomunike ku maradiyo yose kugira umwigisha u e o ari we wese afite ikibazo nizo hazikora bigende ataronse akanya ko kwitegura ndashima rero ko mwumviriza umuntu akivugira akerekana urane yagize ikindi ushima ni uko umuyobozi yakoshinzwe yemeye ko bazomuhana bazobishire mu ngiro barasanga umwigisha barenganije bakamwandikira ibitari vyo y'amatirikire babigihe yashikiye rero tugasa dusabira ko rero ubushikiranganji yuko aba bantu bariko barahakazi bashasha yuko aribo boca barungikaho hari abantu bamerewe nabi bapanze amazu abiri bagwariyeyo basize umwana hariya abaribo baca bajayo abo nabo aho bahora ko murazi ubuzima bw'umwigisha n'ubukene turimo kugira ibindi zibiri kugira se igitongo yarahubaka akazu uje gukora akazi ka leta n'isaba mugabo ca mbere uko umuntu yoba amerewe neza kwanzeho n'akazi nyazo katagenda neza ibihungabanya umutekano mu gihugu ni byinshi hariho kandi ubusuma guharika abatwara inda z'indaro abanywa ibiyayuramutwe n'ibindi leta rero izobandanya umugambi wayo wo kurwanya ibyo byose nk'uko yahora ibikora mbere no kubihasha bijemwo kuri radio zigenda gakura amakuru tuyabanira nzima avuga mu jana n'amagara y'abantu mu ntara ya Cibitoke ikiza cyakorera cyari kimaze iminsi cibonekeza muri Komine Rugombo h'intara ya Cibitoke ngo caragabanutse ubwo bishikirizwa na Mustantere w'iyo commune Beatrice Kaderi ngo byavuye ku hamwe Regidezo yaronkeje amazi meza abene gihugu agasaba abanyarugombo kubahiriza amabwirizo y'isuku Regidezo nayo ikabandanya ironsa amazi akwiye muri iyo commune kugira abene gihugu ntibasubire gukoresha amazi yo mu nzuzi nga rigomba rihere ataba abantu turonse bagwaye ata n'umwe turonse agwaye atawe uri kwa muganga urumva aho turi ko turashima imana ko biri ko biragenda neza twavuga rero ko bigenda neza kuko ingingo zafashwe zaciye zikurikizwa ariko ahanini novuga yuko ingorane twari dufite ikomeye yo kubura amazi meza ababijejwe bari badufashije muri regide baraturonsa amazi yaboneka mbere n'umushikiranganji yarishikiye ngaha ah, baratwemerera ko muri kiringo nyene boba barayavoma ku buntu abanyagihugu ico kintu rero turabona ko catanze ingufu zidasanzwe kugira ngo ibyo bintu bibe byaragabanutse mu mwanya batasubiye gukoresha y'amazi yo mu nzuzi no mu migende mabi bakoresha bigatuma bandura ico kintu kama dutera abanyagihugu ni kakandi nyene ko gukurikiza ya mabwirizwa y'isuku bakagira isuku na cyane cyane bagakoresha amazi meza ubu nyine biribonekeza ko gukoresha amazi mabi ari aribyo bituma uwo mugera bashobora kuwandura ahubwo tugasaba na cyane cyane abajejwe regidezo ko bobandanya gufasha kugira ngo amazi meza aboneke ku bwinshi urabona neza ko igihe abantu badakoresheje ya mazi mabi yo mu mifurege no mu nzuzi badashobora kwandura icyo kiza dusozera amakuru yacu muyavugwa mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi kuva imvura itasuriye hari agakoko k'akanyugunyugu kateye mu mirima y'ibigori kagatuma ibigori bibungwa intimbatimba sakayo Eliakim ajejwe gukingira ibiterwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi akavuga ko naho Kuvaho dutanguriye gutera ibigori ako koko karatanguye kwibonekeza rero twatanguye kwibaza yuko ari akandi gakoko karya ibigori kameze nk'impongwa mugabo duca dusanga bimwe hama niho rero hano mu buyobozi bwo gukingira ibiterwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi twaca tukenera kugira ngo tumenye ako gakoko akari hariho imiti ishobora kukagwanya mugabo abanyagihugu b'abarimyi baramaze kuyiheza kandi ntiyari gukwira igihugu cyose kuko kaje umuntu atakiteguriye hariyo iyindi miti orutene nayo nyine irashobora gufasha kare hakora gisiba y'intete umuntu azarashira udutete dukeyi mu kanwa hanyuma bugaca dusanga iyo mpongwa aho yinjiye bugaca buyicirayo ubu aho abanyagihugu bafite ibigori birwaye borondera umuti aho boshobora kuronka dirisiba y'intete boba batomboye kuko baca bakoresha ku hegitari uca ukoresha ibiro cumi aho iyo dirisiba y'intete idashobora kuboneka kuko henshi menga ntayiriho urashobora gukoresha umuti bita orutene mu kuwuvanga naho bakoresha igarama zibiri n'iritiro y'amazi ugaca ushobora gupompa ahatari hato rero nicyo gituma kusaba ko boca bihutira kuza bararondera uwo muti orutene kuko iyindi miti twaragerageje turaraba tubona nta bushobozi bwo kukica ifite uwo muti uraboneka gusa usanga uzinze ari nacyo gituma tubasaba abarimyi yuko bokorera hamwe bakawugurira hamwe kuko ikiro kimwe usanga gifite ibihumbi mirongo ibiri amakuru twari kwitegura abashyitsi ariko abari aha agarukiye tugakingurira mwese muri ko mu matega yombi gabure bigenda byine ko ndabashikiriza nkaba ndabifuriza ko burandi bwa muri munsi wa gatandatu mwiza imana ibane namwe na gahwane